باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن إن منعته أمه عن الاشاء في الجماعة شفقة لم يطئها وبرد الإمام بخاري رحمه الله جماعة اثنان عشر وبرد sonra آه، بالأسرية الحسن getirir Hasan'dan. O da deyir ki, eğer anan işe namazına gelmeyi koymursa və yəni sevdiyinə görə, yəni qaranlıq olduğuna görə, təhlükəli olduğuna görə istəmir ki, gecə vaxtı çıxasan, ona tabi olma. Hətta belə məsələdə. Anam. Və burada rəhiməhullah, ümumiyyətlə, İslam, e, əgər əmirlərinə fikir versən, cəmaat məsələlərinə çox mühüm yer verir. Məsələn, e, cəmaat namazının yəni fikir və yer hədislər necə deyir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsələn Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhun rivayətində deyir ki: "And olsun ona ki, mənim nəfsim onun əlindədir." O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox vaxt belə and içərdi. Belə and içərdi. Allah subhanahu taala Allah bəlamı səhərdəki and olsun ona ki, onun nəfsi, mənim nəfsim onun əlindədir. Allah subhanətə əlində birinci isbatdır ki, Allah subhanətə əli var, özünü layiq olan, oxşatmaq şərti ilə və ikinci də lap e, düz şeydə də and içmək olar. Hədis göstərir. Və həmçinin Buxari, ümumiyyətlə bu məsələdə rəd var. Olar ki, bəzi çünki alimlər bəyənmirlər and içməyi səhv and içməyə. Amma and içmək olar. Və Peyğəmbər salsa and içərdi, laf düz şey üçün də. Bilirdi ki, hamı düzdür. O, lakin and içirdi. Və çox vaxt da belə and içərdi. Və deyir ki, sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləm, deyir, o adamlar ki, azan səsi gəlir, cəmaat namazına eşidirlər və gəlmirlər, istəyərdim, laq əgər ixtiyarım olsaydı, odun yıxardım onların evlərinə və yandırardım. Odun yıxardım evlərin ətrafına və evlərini yandırardım onlara. Ki, onlar ki, cəmaat namazına gəlmirlər. Əydindir? Bu onu göstərir ki, cəmaat namazı necə fikir verilib. Və həmçinin, rəhiməhullah, Buxari burada yenə başqa babda deyir və fadlı salat-ı cəman və burada Abdullah bin Ömer rivayətini gətirir. Deyir ki, bəs salatul cəmaati atafdulu salatul fadli bi 27 dərəcə. Cəmaat namazı tək namazdan 27 dərəcəldir. Və başqa rivayətdə gəlib ki, 25 dəfə tərk qılmaqdan. Bu həmçinin hədis göstərir cəmaat namazın fəzilətini və tərk qılmaqdan savabı daha çoxdur hər şeydə. Həm də cəmaat namazında iblis də, şeytan da yaxın e, vəsvəsəsi az olur. Çünki iki nəfərin namazı cəmaat namazı. İki nəfər artıq cəmaatdır. Cəmaat namazı qılmaq. İki nəfərin namazı bir nəfərin namazının əfsəldir. Və üç namazın üç nəfərin namazı iki nəfərin namazından əfsəldir və belə. Və nə qədər adam çox oldu cəmanət namazına, o da əfsəldir, aydındır. Və sonra həmsinin e, başqa rivayətdə də deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kim evindən dəstəmaz alsa, gözəl dəstəmaz, sonra məscidə gəlsə və qəsdi o olsa ki, ancaq məscidə gəlir namaz üçün, o niyyətlə hər bir addımına, sağ addımına Allah subhanətə ilə savabını artırar və sol addımına da xətasını bağışlayar. Və bu onu göstərir ki, və sənə tutarmır e, əcr vermək, savab vermək və əgər deyir namazı qılar cəmaatla hətta deyir o namaz qılan yerdən çıxanacan mələklər olsun dua eləyər. Buna cəmaat namazın fəzilətini var. Hətta deyir çıxanacan buradan mələklər dua eləyir səhəsinə. Allahın bağışla onu, Allahın rəhmələ və s. Xeyr. Ya hətta Peyyambər salsan mələklərin duasını deyir. Deyir ki, Allahümə salli aleyh, Allahümə rəhəmhu və da belə deyər, ta məsciddən çıxansan. Bəli, məsciddən çıxın və oruç namazı göstərənsən, hələ dua davam edir. Dua diyanır məsciddən çıxanda. Və bunu göstərir ki, ümumiyyətlə, e, cəmaət namazının fəzilətin, Və sonra rəhimullah burada deyir, bab fadli salatil fəcri fil cəmaa. Sübh namazının, fəcr namazının cəmaatla qılmanın fəziləti. Allah üçün inşallah qalsın gələn dəstəmizə Allah bilir.